madhambi yake jambo la tano katika mambo aliyotaja ni almasaibu wal amrad majanga mbalimbali na maradhi ambayo huwasibu watu Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake amejalia kwamba mitihani na maradhi na misiba mbalimbali inayowasibu watu ni mukaffiratu lidhunubi alibad vifutio vya madhambi kwa kwa waja wake na subira ambayo watu wanaifanya katika yale yanayowasibu ni sababu za Allah Ta'ala kuwafutia makosa yao kwenye Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Mu'minun inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun katika aya ya 111 inni jazaituhum alyawma bima sabaru hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri kuna mambo yaliwapata duniani ya kuumiza ukamfanyia subira ndugu yako muda mwingine katika mambo ya familia unaingia hata mke wako pia watoto kuna baadhi ya mambo jambo likakuuma katika moyo wako ukazuia kufanya maamuzi fulani ukafanya subira subira ile ya kisheria Allah Ta'ala fanya subira kutarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana bima sabaru ala ta'ati kwa vile ambavyo wamesubiri kwa ajili ya kunitii mimi annahum humul faizun sababu hiyo bila shaka hao ni wenye kufuzu kwa hiyo Allah Taala atawa miongoni mwa mambo ya kufuta madhambi na mtu atafaulu siku ya kiyama ni kupatwa na majanga hapa duniani akafanya subira إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كتك حديثي اللي الإتاج الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم كتك صحيزاه رحمة الله عليهما امتوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع ما من مسلم يصيبه أذن هكونا مسلم يوتي أمبائي litampata yeye jambo la kuudhi illa hatta Allahu anhu khatayah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia yeye madhambi yake kama tahutu waraqu ashajari kama vile inavyopukutika atayapukutisha Allah madhambi yake kama yanavyopukutika majani kwenye mti kwa sababu amepatwa na jambo akafanya subra kaona nta natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala atanilipa mimi nitafanya subira hapa hapa duniani na majanga ni mengi watu wanasibiwa na mambo mengi katika huu ulimwengu na dalili nyingine ya hadithi zenye kusisitiza jambo hilo kwamba majanga na misiba e, mbalimbali inawapata watu wakafanya subira Allah subhanahu wa ta'ala atawafutia madhambi kwa hayo inawezekana mtu akawa na andamu alimekuja hili juzi alipata ajali ndugu yake fulani siku ya tatu amekufa mtu fulani wiki inaokuja amekufa mtu mwingine asije mtu akasema kwamba ngoja niende nikatazamie kwa waganga mbona ni mimi tu hapana ukifahamu uislamu unasemaje hauwezi kufikia huko sababu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema ma yazalu albala'u bilmu'mini walmu'mina fi في نفسه وولده ومالي حتى يلقى الله وما عليه khatia ataendelea mtu kupata mabalaa muumini mwanamme na mwanamke yeye mwenyewe katika nafsi yake watoto wake katika mali yake mali limekuja hili mali limekuja hili mpaka atakutana na Mola wake hana dhambi hata moja subira aliyoifanya na yale yaliyomsibu yale yote yatafuta madhambi hili limekuja limefuta hili limekuja hili limefuta hili mpaka ukienda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala umesamehewa madhambi yako yote kwa sababu ya yale yaliyokupata katika katika dunia kwani miongoni mwa alama la mtu kumpenda Allah kuna adhabu na kuna mitihani inayokuja kwa ajili ya mtu kunyanyuliwa kunyanyua daraja kwa hiyo hilo pia ni katika mambo yenye kuvuta madhambi sitaki kurefusha sana kwa sababu ya wakati ili tutaje mambo mengine pia kadhalika jambo lingine ni fitnatul qabr mtihani ule wa kaburini kuna mambo mengi kaburini yanayopitikia kwa mtu na pana masala marefu bwana wachuoni wakiyakunjua kuelezea katika masala haya lakini hapa makusudio ni suali la malaika malaika wale wawili kumuuliza mayit idha dufina wakati atakapozikwa kuhusu Mola wake na dini yake na kuhusu mtume wake sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam حديث يميتاج الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم أسمع إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون fi qubur nimepelekewa wahi mimi kwamba nyinyi mta mtajaribiwa makaburini katika makaburi yenu misla au aqraba min fitnati dajjal mfano au itakurubiana na fitna ya masih dajjal imtihani wa masih dajjal na nyinyi katika makaburi yenu mtakutana nalo jambo hilo yuta ahadukum ataletwa mmoja wenu tikitishwa kaburini fayuqalu ataulizwa ma ilmuka bihadha ar-rajul unamfahamu vipi wewe mtu huyu mtume sallallahu alaihi wasallam hii ndio kusudi hii ni katika mtihani pia si mtihani mdogo kwa sababu suala la kaburini majibu yake hakuna njia yoyote isipokuwa ni uhalisia wa vile ulivyokuwa duniani hakuna njia yoyote nyingine ya kupita utalojibu nililokuwa nalo duniani huna ndo huna jawabu pia si swali jepesi mumin kwake itakuwa ni rahisi kwa sababu ni maisha akiishi nayo fa amma almu'minu aw almuqinu fayaqul huwa muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam huyu ni muhammad صلى الله عليه wasallam jaana bilbayinat alitujilia sisi kwa hoja za wazi wazi walhuda na uongofu faamanna tukamwamini waajabna tukamwitikia wattabana tukamfuata wasaddaqna tukamsadikisha yale aliyoyasema fayuqalu lahu wataambiwa nam salihan lala hali ya kuwa ni mtu mwema tulizana wewe jambo lako limeisha qad kunna na'lam in kunta latu'minun bihi ay innahu kunta tu'minun bihi tabayfanywa hakika sisi tulikuwa tunayakini wewe ulikuwa unamwamini huyo tunajua wa amma almunafiqu ama mnafiqi au almurtabu mtu mwenye shaka katika dini yake kuna watu wanaishi hivyo wale kwamba ah, unajua dini zote hizi za Mungu tutajua na huko mbinguni pia watu wanangai wapo huyu ataulizwa kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam fayaqulu la adri mimi sijui sami'tu an-nasa yaqulun nikisikia watu wanasema kuhusu yeye shay'an fakultu na mimi kawa ninasema lakini hasa simjui na kuna watu wangapi wanakufa hawamjui mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na nini mtume kwetu sisi ni nani sallallahu alaihi wasallam nafasi yake ni ipi watu wangapi wanafanya istizai na mafunzo yake mtume sallallahu alaihi wasallam wanafanya kejeli unaweza ukawaambia jambo mtu akalikataa tu akabisha tu kwa sababu yeye tu hataki hajakulia hivyo na ni maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ahadithi ah, ngapi mambo mangapi hapo katika hizo sahihi Bukhari sahihi Muslim katika hizo as-sunan katika masanid tunatakiwa tuzijue ndo uislamu huko huko leza likataja jambo ukufikiria kwamba lipo ukakuta mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza jambo fulani hukuwahi kuwaza kwamba kuna kitu kama hicho kinaweza kuelezwa katika uislamu huyu mtu katika mitihani itawapata watu kaburini kuhusu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna dhata kuminywa na kaburi pana maelezo ya wanachuoni pia wakilifafanua jambo hilo baina ya mu'min na yule asiyekuwa mu'min kadhalika katika mambo yenye kufuta madhambi pia ni uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam shafaatu nabii sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min ahli الذنوب يوم القيامه uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallama na uombezi wa watu wengine kuwaombea watu wenye madhambi siku ya kiyama likulli nabiyin da'wa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya mitaja Imam al-Bukhari likulli nabiyin da'watun kila nabii ana uombezi ameombea daa biha ameomba dua hiyo anayo dua ameomba fastujiba na akakubaliwa faja'altu da'wati mimi nimeweka ule uombezi wangu sawa nimejalia uombezi wangu mimi shafaatan li ummati ni shafaa kwa umma wangu yaumal qiyama nitaombea nimeweka hiyo nitakuja kuisema siku hiyo kuombea umma wangu siku ya kiyama Al-Imam bin Hajar rahimahullahu ta'ala anasema ja'ala da'watahu lilmudhnibin min ummatihi ameweka ile dua yake ataombea watu wenye madhambi katika umma wake siku ya kiyama kuna watu sababu yao hasa ya kule kusamehewa madhambi na Allah ni ule uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu waheri mtu alifanya hili alifanya kuna mambo madhambi yapo yatafutwa na uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama na ndio maana al-Imam bin Taymiyyah rahimahullah katika al-Aqida al akasema فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار Mtume صلى الله عليه وسلم atamuombea yule ambaye amestahiki kuingia motoni min usati almuwahhidin katika watu wenye madhambi wenye maasi lakini watu wa tauhidi hajafa shirki isipokuwa anayo madhambi mengine tauhidi yuko sawa yuko sawa kuna madhambi mengine yuko nayo yanaweza kumsababishia kuingia motoni ima mwanzo wa hesabu kwa ajili ya kusafishwa au akasamehewa na Allah sasa yamemsababishia akaingizwe motoni yale anasema kuna watu wamestahiki kufanya hivyo lakini mtume atawaombea alla yadkhulaha wasiuingie huo moto wa shafaatuhu sallallahu alayhi wasallam fi man dakhala an-nar na ana uombezi mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu ambao wako motoni ni muislamu hamekufa hana dhambi ya ushirikina ana madhambi mengine amekufa nayo ametiwa motoni kwa ajili ya kusafishwa mtume sallallahu alaihi wasallam atamuombea mtu huyo pia katika usadi muwahidin an minha atolewe pia katika huo moto watatolewa watu kwa uombezi huo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa hadhihi shafaatu lahu na shafa'a hii inamhusu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam walisairi nabiyin na manabii wengine wasiddiqina wa ghairihim mtu mwema anaweza kuombea ombea anakaambiwa na Allah ombea watu kumi iwe sababu ya kutolewa motoni ombea watu kadhaa litakuja hilo eh, siku ya kiyama na ndio maana watu wametakiwa mpaka marafiki pia wanaweza kuombea ni mtu wa kheri hatusemi kwamba utamwombea wote mtakaye la sio hivyo uombezi utakuwa kwa yule aliyepewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala man dhalladhi yashfa'u illa biidhni hakuna atakayeombea siku ya kiyama isipokuwa kwa idhini ya Allah Allah ndo ataidhinisha kadhalika anaombewa awe ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hapa duniani huwezi kumwambia mtu fulani mimi niombee siku ya kiyama sababu kwanza hujui kwamba yeye atapewa ruhusa ya kuombea siku ya kiyama wala uweze kwenda kwenye kabri la shekhe fulani ukasema niombee nami siku ya kiyama pia una habari kwamba yeye katika watu kupewa fursa hiyo isipokuwa mtu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hata mtume sallallahu alaihi wasallam uweze kusema hivyo isipokuwa Allah nijalie mimi katika watu upewa uombezi na mtume wako sallallahu alaihi wasallam ndio sana ya Allah jali nijalie mimi katika watakaoombewa na mtume wako sallallahu alaihi wasallam lakini uwezi kwenda kwenye kabri ya mtume ukasema mtume niombee na mimi siku ya kwa sababu wewe mpaka uridhiwe na Mola wako na kazi hiyo anaifanya Allah akuridhie ajalie katika watu watakaoombewa na na mtume wake kwa hiyo kama kuomba muombe Allah ajalie katika watu watakayopata uombezi huo ndugu zangu waislamu hiko pia ni katika kifutio cha e, madhambi siku ya kiyama kadhalika kuna rahma ya Allah Allah kuna watu atawahurumia siku ya kiyama waumini awatoi katika moto kwa huruma yake tu uombezi wote umekwisha inna lillahi mi'atan rahmatin anzala minha rahma ana rehma mia moja ameteremsha moja tu ndio ambayo watu wanahurumiana mtu kumtumia mwanawe wanyama kadha wote ni moja tu katika 199 zimebaki kwake Allah Ta'ala anasema wa akhara Allah 99 rahmatan Allah amezibakisha rehma 99 yarhamu biha ibadahu yawm alqiyama atakuja kuwahurumia waja wake siku ya kiyama wale waumini wakana bilmu'minina rahima na Allah kwa waumini tu ni rahim sio arrahman arrahman wanaingia wote hapa duniani mwingi wa rehma atamuovu atamuasi atakafiri lakini wakana bilmu'minina rahima Allah kwa waumini tu ndio utakuwa na huruma na hilo ni siku ya kiyama lakini makafiri watapiga kelele wamalize maneno yote rabbana akhrijna ewe allah tutoe sisi katika moto akhrijna minha tutoe katika huo moto fa in udna tukirudi duniani sisi tukarudia tena vile vile ukiturudia duniani basi fa inna dhalimuna tutakuwa si madhalimu sana kwa maana tukirudi tutaacha yale Allah atakhsau fiha komeni msizungumze kitu wala tukallimu kwa maana kwa sababu wamekufa makafiri lakini waislamu watapata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala قال صاحب الواسطية رحمة الله عليه ويخرج الله من النار الله atawatoa watu katika moto aqwaman kundi kubwa tu bighairi shafa'atin bila ya uombezi wowote ule bal bi fadlihi wa rahmati kwa fadhila zake tu Allah ametaka hivyo atawatoa watu hivyo katika hadithi imekuja hivyo uombezi wote utaisha malaika wameombea inna allah ta'ala yaqul shafa'ati almalaika allah tasema malaika washaombea tayari wa shafa'a an-nabiyun manabii washaombea wa shafa'a washafa'a almu'minun waumini pia washaombea walam yabqa illa arhamur rahimin hajabaki isipokuwa yule mwingi wa rehema mwenye mwingi wa huruma ndio aliyobaki fayaqbidhu qabdatan minan nar atalikamata kundi katika moto alitoa fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu ni kweli wamekufa na tauhidi la ilaha illa Allah waislamu lakini wana, wana mapungufu mengi katika amali zao walizofanya Allah awatoe kwa huruma yake haya yote ni katika vifutio vya, vya, vya madhambi na hakuna mtu hahitaji huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo watu jitahidi kufanya amali katika huu ulimwengu muda wake mfupi atufahamu leo atufahamu kesho Allah anawachukua watu katika hali mbalimbali hivi tulivyo nyumbani kwako sehemu watu wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi lakini watu kufanya maandalizi ili ya kukute mauti katika kheri pia ukiwa mwingi wa kufanya kheri na mauti atakukuta kwenye moja ya hizo kheri pia na mtu wa shari haaminiki watu wangapi wamekuta mauti katika ulevi katika zina katika kadha wa kadha mtu ambaye hutamani hali hizo kwa hiyo kumuomba Allah tawfik kukithirisha watu amali nyingi amali za khairi kumuomba Allah tawfik kadhalika kusuhubiana na watu wa khairi sababu kuna watu wataombewa siku ya kiyama na marafiki zao kwa sababu ya khairi kulazimiana na vikao vya khairi ili mradi iwe umri wako umeuchakaza katika mambo ya kheri asa Allah subhanahu wa ta'ala akakuchukua katika moja ya kheri ya kheri hizo kwa hiyo tunamuomba Allah ta'ala atujalie yajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana katika wenye kusikia maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri kwa mujibu wa e, muda kalima hii ni mpaka saa tatu na nafikiri sasa hivi imetimia taswali isha kadhalika na tarawih almuhim kwamba maneno mengi kusema sana pia e, si kusaidia muhimu ni watu kuzingatia yale yanayo yanayosemwa kuzingatia na tubadilikeni tuweni wa kweli katika huu Uislamu mtu asichukie Uislamu haupende Uislamu ni rehema kubwa mtu kuwa Muislamu si jambo jepesi wala alifungamana na baba yako wala mama yako wala mji uliozaliwa ni taufiki ya Allah kuna watu wamezaliwa maka wanajua alkaaba wanajua kile wamekufa makafiri wamekufa makafiri utamshinda wewe mtu wa maka utamshinda mkureshi lakini rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ameleta dini mpaka kwako mbali kabisa imefika uislamu ukampenda mtume صلى الله عليه وسلم ukamkubali ukafanya ibada tuweni wa kweli tusiwe kama biashara kuna mambo tunanufaika nayo katika hii dini ya kilimwengu tukikosa hatumo tena tuweni wa kweli tumepata tumekosa dini ni yetu na tunaihitajia na itakuja kutunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala umekuwa maarufu ujawa maarufu duniani umekuwa na hela umepatia kwenye nini hujapata usitaki kuwa kama fulani wewe fanya lillah subhanahu wa ta'ala hilo ndio jambo kubwa hakuna kitu kikubwa kitawanufaisha watu mbele ya Allah kama kuwa wakweli katika ile dini na ile ikhlas ya kweli umaarufu wote hauwezi kunufaisha mbele ya Allah bali utakukangamiza mara nyingine lakini si tuweni wa kweli tulazime na ibada tuusome uislamu yale mambo ya faradhi mambo ya sunna yanayotupasa familia zetu wake zetu tunaoa tunaacha tunazozana uislamu unasemaje katika huu wote tufanyeje la kusamehe lipi ila kufanya hivi yote hayo ukifa watu wanakutaja vizuri ni katika sababu za Allah subhanahu wa ta'ala pia kusamehe kwa vile ulivyoishi muamala wako watu hawana majanga janga mengi na wewe unapoondokea katika huo ulimwengu tunamuomba Allah Taala atujalie katika hao watu wa kweli katika katika dini yake sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jazakumullahu khairan